je bilo eh, nekada u, u Zulkade, to znači bilo je tako to je bilo e, krajem e, septembra, tako. Zadnji, zadnji, znači ovaj zadnji utorak u septembru je to bio, mislim, govorili smo o, e, o propisima, znači o nekim pitanjima koji se tiču nasljednog prava i ostalo još jedno predavanje, to smo planirali da to završimo ovaj početkom oktobra, 1. oktobra, ali tada su nam bile ovdje hađije, tako, pa nismo mogli znači, nastaviti, pa ćemo danas znači, završiti poglavlje znači, nasljednog prava, ostane još samo još par pitanja da spomenemo vezane za, vezane za tu meselu. Pitanje nasljedstva a, djeteta koje je u majčinoj utrobi. Djete koje je znači, u majčinoj utrobi, ono zaslužuje, znači, dio, znači, imo, imetka koga ostavlja. A, njegov, znači, otac ovdje pod uvjetom znači da je bio znači da je od otih koji zas, može kazati od onih koji zaslužuju nasljedstvo pod uslovom da je bio živ a u vrijeme odnosno da je, da je bilo to dijete da je bilo da se desla znači trudnoća za vrijeme života koga? Toga koje je preselio. Ako bi nasledio nekoga, znači mimo toga, on će biti, znači, da je, da je uglavnom da je bio u utrobi, jeli, a, da je desilo se začeće. Jer nakon, začeće nakon smrti, znači, ne vrijedi više. I druga stvar, da se rodi živ, znači da, da se rodi živ i da je, da, da, da pokaže znakove života. Tako da zaplače, kihne, nasmije se, ne znam, pomiri, digne ruku. No, neči, znači, pokaže znak života. Kaže poslanik, la jeste u sabiju, hata jeste hilla salihan. Neće naslijediti a, dijete dok ne bude, znači, a, a, a, diglo svoj glas. Dok ne bude se osjetio, znači, dok ne pokaže, osjetio, dok ne pokaže šta. Šta? znakove života. Znak života. Jer ponekad se kaže, ukaže se sa stvari koja, koja a, najviše ukazuje na određenu pojavu. U protivnom, ne misli se ona sobom ne cilja, nego se cilja šta? Cilj svega toga, produkt. Kao, na primjer, kada poslanik, sal sam kaže, kada je neko u namazu, posti nešto u stomaku, neka ne prekida namaz dok ne čuje glas ili ne osti miris. Ovim se ne, ne znači da da čovjek mora čuti glas ili ostaviti Nego se hoće kazati da bude ubijeđen da je šta? Izgubio To se hoće kazati. Jer čovjek može biti jedan, ni jedno, ni drugo, a ubijeđen je da je šta? Da je izgubio abdest. To se cilja time. Pa i ovdje kada se kaže dok, dok djete ne zaplače, ne digne svoj glas, ne, dovoljno je bilo da se, da se osmijene, da pokret, pokreće rukama i nogama maše i nakon toga umre. Ne, ono je rođeno kako? Živo. Živo živjelo je. Životom, znači, ne da je izvađeno i, ne znam, oba na aparate stavljeno i, jel, nego, znači, ro, dijete je živo. <clears throat> Kako ćemo podijeliti miras ako se potvrdi da je dijete u materici? Prethodni hadis bilježi imam Hakem, bilježi imam Ibromađi, on je vjerodostajan. I hanefijski učenjaci su uzeli ovaj, kod nje pravilo isto, znači za, za pitanje dženaze. Neće se klanjati dženaza ako ne pokaže znakove šta? Život. Znači, biva dženaza i gasuli, ti propisi bili vezani, ako se djete, znači, rodi, ovaj, znači, živo. Kod drugih učenjaka, ili kod jedne skupine učenjaka je, znači vezano da bude samo oblikovano, s oblikovane ruke i noge i da nakon toga, znači, ovaj biva, znači, se propisiti te, znači, tog embriona ili, ili, ili tog ploda. Ako se potvrdi a, da je dijete bilo u utrobi majke, može biti, znači, e, nekoliko stvari se tiče, znači, e, tiče tog propisa. Ako je to dijete ne nasljeđuje u osnovi ili je spriječeno nasljedstvom da ima, ima hađib, neko ko je, znači, ovaj, ispred njega pa ne može zbog njega naslijediti, a dijelit će se, znači, imovina. Nema čekanja nikakvog. Jer čekanje ništa šta ne znači. Kako god da se rodi, ja bio živo, ja ne bilo živo, ja bio muško, ja bilo žensko, ništa se ne tiče zato što je šta. Nije, nije nasljednik. Ili je spriječen, ili je os, može, bio je, trebao biti nasljednik, ali je spriječen, ili u osnovi nije. Kako god da bilo, znači dijeli se imovina. Ako je pak nasljednik, to, to dijete znači, a nema sa njim nikoga ko nasljeđuje ili on spriječava druge da nasljeđuju njemu pripada znači sva imovina ali znači nakon jeli čega Znači, Jeste, njemu, njemu prije. Ako on, naravno, ako nema niko ko bi sa njim nasljeđivao, to smo kazali, i ako bi, i ako bi uh, on druge spriječavao, znači nema nikoga od Ashabul Furud, jer Ashabul Furud nasljeđuju šta? Šta smo kazali? Ashabul Furud, oni imaju svoj određeni udio. Ja se rodio, ovaj ja se narodio, može mu biti, kod određeni Ashabul Furud može biti umanjena e, količina koju dobija, ali ne može biti šta? Spriječen. Za razliku od od, od, od asabe, jeli, koji su, uh, kojima je, koji nasljeđuju, a ne određeni dio, znači oni mogu biti znači, može biti znači potpuno uh, e, spriječavanje njihovog nasljedstva. Tako. Pa ovdje, ako je, znači, uh, on sam ostaje imovina njemu da se vidi, šta da se vidi? Znači, biti živ, tako, biti živ, može biti rođen mrtav. Onda, nakon toga, jeli, imovina ide dalje, neće, znači, ostati njemu. Jer ako nema nasljedstva, onda ćemo vidjeti da li to ide da li mogu ni dalji rođaci idu u njima ili ide Bejtul Malu, doćemo do toga. Uglavnom, znači on neće, jel definitivno slijediti jer nije rođen šta? Kaza znači da se mora odvojiti od ma, majične materice, od utrobe, život e, samostalan, zaseban, da pokaže znak života. ako ima sa njim neko ko će nasljeđivati i koje on ne spriječava u nasljedstvu, ne može ispriječiti. I svi su složni da ne dijele i metak dok se on ne rodi. Kažu, nama to ništa ne znači, ti par mjeseci što je ostalo, najmanje koliko? Devet. Sa koliko se dijete ne, u najmanje mjeseci može roditi? Šest. Pa šest. Ovaj, a, znači, a, nama ti par mjeseci što je ostalo, Ništa ne znači. Šest ili manje od toga, ništa nam ne znači. Mi ćemo sačekati pa ćemo onda podijeliti imovinu. I onako je tako babo kada umre, koliko ostane? Ponekad ostane i po deset godina niko ništa ne dira. Tako, pet godina, tri godine. Ostane imovina dugo. Pa ako si a, dogovore se da sačekaju, onda će znači im, imetak se dijeliti tek nakon znači, njegovog rođenja. A ako oni budu kazali, ne, ne, ne, mi, smo, mi žurimo, mi smo jedva dočekali da on umre i sad ćemo čekati još šest mjeseci u podijelu, nema toga ništa, dajte vi to nema što prije. E onda, Džumur Uleme kaže, onaj ko neće naslijediti sa a, novo, novo rođenčete, znači neće sa njim naslijediti. Taman to se radilo i u određenim slučajima njemu se ne daje ništa. Dok se ne, ne to povijeti, šta? Šta će biti, znači, sa novo rođenčetom, da li se radi o muško, da li se radi o žensko i slično tome. A onaj ko čiji se e, udio ne mijenja, e, u potpunosti, znači ne može biti spriječen, nego se mijenja samo od ashabul furud kao što su žena, kao što su majke, ali tako, one mogu, znači, ovaj, njima se daje manji dio. Ja tako, njima se daje manji dio. Pa žena dobija koliko? Ili, znači, četvrtinu ili osminu. Žena, znači, kada nasleđuje muža, to je njeno. Ona ne može, znači, naslediti drugačije. Pa se daje, znači, manji dio, ako se rodi živo, tako jeste, rodilo se živo, ostaje svakako osmina, rodilo se mrtvo, onda joj se šta? Nadomiri da dobije svoj pravi udio, znači, jer ovaj nema čega. Čiji, čega muž nema? <coughs> Potomka. Nema djece, nema potomka, bravo. Nema djece, muž sa njom ili s drugom ženom. O tome smo govorili, nećemo se vraćati. Znači, to, kada govorimo ovdje, znači, o, o, o tom, znači, djetetu, znači, mislimo da nema djece bilo sa njom ili s drugom šta? Ženom. Sa njom ili s drugom ženom. Pa, znači, djeca od inoće utječu na koga? Na, na nju, znači, na, na tu inoću i njihove majke, znači, da, u, po pitanju nasljedstva. Kao što i žene utječu, šta jedna? Čovjek imao četiri žene i umre, a nije imao djece. Če ona svaka dobiti po četvrtinu ili dijele četvrtinu? Znači, ponekad je li taj broj i zbog toga, znači, ćete naći tamo gdje ima, to je našto u arapskom svijetu izraženo, gdje ima, znači, djece, ovdje ima, gdje čovjek ima više žena, tu su ga lajka da umre. Oko te podjele tada se, tada se znači ratovi vode zakleti ratovi do sudnjeg dana. Potom svi što ostaje. Oko podjele i mjetka, koliko, koliko će kome ovaj. Ali eto, hvala Allah, u, u tim zemljama naši muslimanski vlada šarijetski zakon u većini njih, ako ne i u svim tim zemljama vlada šarijetski zakon po pitanju podjele i mjetka, tako da nema znači tu ovaj sada plaho prostora, osim Allahu dragi da se nađe opet neko ko, ko se može ili kupiti, to je drugo. U protivnom, to je Allahov zakon i dostužno da mu se pokore. A ovdje imamo pitanje ljudi koji umru, utope se u požaru izgore, ne znam, potresi i slično tome, znači, a bili su nasljednici, jedni drugi je trebali nasljeđivati, kako će se nasljeđivati, to su pitanja koja su, ovaj, znači, rijetko se dešavaju, a i znači samo razilaženje kod islamskih učenjaka oko znači njih uglavnom ako se zna ko je preselio prije on ima pravo da nasledi ako je toga nasleđivao a tako bili su babo i sin a tako i koji je sada prije saobraćena nesreća našli su i mrtve koji je prije preselio tako ili su utopili u lađi kao što je to ranije bilo više običaj ljudi na lađama se ovaj gubili živote ili na bilo koji drugi način desilo se. Pa da li se sumnja ovaj bi mogao prije njega, a ovaj bi mogao poslije njega. Pa ako je potvrđeno, onda je može nastađivati onaj koji je dolazio nakon njega, koji je umro, i to je po konsensu islamskih učenjaka, ako je umro prije njega, neće ga nastađivati. Uglavnom, ovaj, a, razilaženje je po pitanju, znači, da li su ljudi ubijeđeni ili nisu ubijeđeni, to bi bio zaključak, znači, ovoga pitanja. I to je stav ovaj imama Ebu Hanife i stav imama Malika i Šafije i, i drugi. A, što se tiče osobe koja je e, e, u ledu zina, kopila, da li će kopila nasljeđivati, znači svoga tog ili biološkog oca, ali mu nije otac po, po širijetskim kriterijima, odnosno po, po, po ispravnoj bračnoj vezi, znači, da li ga nasljeđuje. a pripadnost a, e, kopileta biva majici. Znači, pripisuje se majici. Neće se pripisivati, znači, ocu. Pa samim tim prekinuta je, znači, ta veza između njega i a, tog njegovog, njegovog jeli, čovjeka koji mu je otac, ali ne po bračnoj vezi koja je ispravna šerijatom. Taman da kada bi priznao da je to njegovo dijete, nije bilo bračne veze, je tako? Dogovorili su oni da ona pobjegne u svoga babe, je tako? I oni su dogovorili tamo, uzeli se negdje i vjenčali se. Je tako? Jer uvijek se može, je tako? Po jednom mezemu ne treba, nije uvjet sedok, po drugom mezemu nije uvjet oglašavanje braka, po trećem nije uvjet ko? Staratelj. Kod, kod ha, Hanefija ne moraš imati staratelj. Nije uvjet za ispravnost kod Malikija nije uvjet, e, nije su uvjet svjedoci, nego uvjet oglašavanja braka. Ako drugi nije uvjet oglašavanja, su uvjet svjedoci. Ti se iz svakog mezeba odnješ sve što ti paše i na on sveteš o tako djevojku, kažeš joj par riječi. Djevojka kakva jeste djevojka, tako dok je kažeš, ja nisam nikad insana poput tebe. To je više, to, više, više, više na meleka u ljudskom obliku, nego na insana, nego reći, dobro, vodi me kod prvog efendije i završi. Ne moraš se više patiti. I oženi se sam tako na ulici i odaj kući, nakon toga nisi živio u šerijatskoj, to je zinaluk. To je nemoral. Nemoj se kačiti to tamo. Ima u mezebu, ome ima. Ima u mezebu, tačno. Ali ti nisi radio ni po jednom mezebu. Ti si radio po šeitanskoj nekakvoj ideji da sebi svakog mezeba uzmeš, uzmeš ono što ti odgovara. I to čovjek kada radio, ovaj, svaki mezeb ima stvari koje su, tako, koje su bliže sunnetu i koje su dalje od sunnetu. Pa ti nisi stedio jedan mezebe. Da si ti slijedio jedan mezheb i to uradio po jednom mezhebu, kako god da bilo, neće se tirati nemora Jer taj propust koji se desio u, u tome dolazi na mjesto šubhe, pa se neće, znači, ovaj, e, neće se okarakterizirati ljudi kao nemoral. Ali, ali ti si radio balan po, kao što rade danas je po, po arapskom svijetu, popularan ovaj e, zavađu orfi način, bra, bra, jel tako, dogovore se momak i djevojka zajednički išli, studirali zajednički i vidjeli, dopali se jedno drugom, jel tako, sjedli u parku, tamo vidim u knjigama vjeronauke osnovne naše a, e, slike, momak i djevojka sjede u parku i kaže, posle jacije počinju ašikovanja, počinje e, ovaj ljubav je tako nekakva rađa se i tako dalje učiš ga misliš da se neće naučiti ostaće pa neće se naučiti ti ga učiš znači na vjeronauci ga učiš kako će Allah biti na pokoju Na vjerona, ti ga na vjeronauci kvariš. To je tako. Ti ga kvariš na vjeronauci. Točno, te stvari koje se pojavljuju kod djece, to treba usmjeravati, treba kanalisati, treba, to je prirodno. Ali ti to ne moraš buditi. Još naravno u društvu u kome živi, u BH društvu, nema potrebe. Nek samo prođe pored televizora svako 15 dana i sve će mu biti jasno. Samo da prođe pored televizora, da gleda. Prođe. Kad bi ugašen televizor, učit će nešto jer, jer su takve znači emisije koje se plasiraju, tako se predstavlja, jel tako, ono što ne valja, a ono što valja, jel tako, to se ili se o tome ne priča, ili se pokušava predstaviti u, najgore, u, naj, u najgorem svijetu. Pa, znači, takva bračna veza je batil, to je nemoral. Dvoje se našao još pred defendijom, neka se ti našao. Ma, šta je babo, šta je babina riječ tu? Gdje su svjedoci? Gdje je pristanak, ponuda? Znači, šarijatski, šarijatska braća veza mora biti ispravna i onda nakon toga dođeš, kažeš, babo, kad preseliš, moja je, a, moj udio je toliki. Dobro. Učinio čovjek ne mora. I nakon toga dijete ga nasljeđuje. Kaže većina učenjaka, znači neće ga naslijediti. Međutim, kaže, Ishak, Ibn Rahavaj i neki drugi učenjaci. A da i to je više od Rošeha sam Ibn Tejmi. Da nasljeđuje, znači dijete iz nemorala, da nasljeđuje a, svoga oca. I čak da mu se pripisuje kao što se pripisuje majici. Kaže ovo je da se ne izgubi, da se ne izgubi, da se ne, ne a jednostavno da, da ne dovedemo u, u, a, u a, problem, ne učinimo problematičnim porijeklo djeteta, on nije kriv za to, je li tako? Vola teziru, a ziratu mu izra uhra. Neće niko ničiji grije to djete, ono nije griješno. I to djete, ovaj, pripisivati mu kao mahanu to što je dijete iz nemorala, to je pogrešno. Jer ono nije krivo. To nije njegov izbor. Kao što nije neko odabrao tamo da mu otac i majka budu mušici, pa on primio islam. Ne može doći kazati, jeste, ali moj zaboraviti ko ti je babo. Ja sam to davno zaboravio. Ja sam Allahu pokoran rob. Allah te neće na sudnjem danu pitati za ono što ti nisi svojim izborom uradio. Pa te neće pitati <clears throat> ko su ti otac i majka. Neće te pitati a, a, u kojoj si zemlji rođen, koje je državljanstvo dobio, kakve si boje, kakva ti je kosa, kovrđava ili nekovrđava, ili si rođen ćelom. O tome nećeš biti pitan. Bićeš pitan o svojim djelima. O svojem vjerovanju i ono ono što, što si mogao utjecati. A to, bio jesi ti tamo negdje ovakav ili onakav, o stvarima na koje nisi mogao utjecati, Allah te neće pitati. Naći jedno pitanje u širu da će te neko pitati i na sudnjem danu će čovjek polagati račun zato što mu je ovaj bio ovakav, onaj bio onakav. Što si ti, ovaj, što ti je tvoj, ne znam, dedo tamo bio prodavao rakiju na pijaci. Ništa svojim dedom, nisam ga doživio, nisam ga vidio, ništa ne, ne podržavam ga u tome, ne odobravam to, dobro, ništa više od toga. Pa tako mi dijete koje je nemoral neko počinio, neće biti pitano, pa tako, Jer često se postavlja pitanje, znači ženama koje je silovane u ratu, ratovima silovane, da li može to djete očistiti? Pa to me pitanje šeha Albanija. Kojim pravom da se to dijete, to je, to je Allahovo stvore. On nije kriv. Zato što se desilo nije kriv. A to neči osjećaj, ne osjećaj, zbog toga se ne može Allahov rob ubiti. Pa je šeh li sam Ibn Taymi je rekao, kaže, ne nasljeđuju. Ne, zarez, šta? Za sljedeći vijek, je u redu? Kao što neko kaže, oćeš čaj, kažeš, ne, bareka laufik. Ne, bareka laufik. Allah ti je, ne učinio te blagoslovljenje. Ne, o bareka laufik. Tako treba odvojiti sa veznikom. Tako i mi kažemo, ne, zarez, nasljeđuje ga, nikako. Znači, nasljeđuje ga, da kaže, ne, ne bude on snosio posljedicu grijeha koga? Koga? svoga oca i svoje majke. Pa bi shodno ome više znači nasljeđivao i bio bi pripisan svome ocu. <coughs> Šehovi sam minuta im je, to je braćo, to je Isan Umare. On je, on, je, on je sa pravom nazvan šehovi islam. Insan znači u čijim riječima i u njegovim fetvama bereketa i hajra, do dan danas beremo plodove njegovih fetvi i braće se do srudnjega dana. Insan koji je čudan. Kažemo insan, zato što nam je drago, protiv on je šehol islam. Njegove fetve ponekad nađete da je kazao suprotno većini uleme. Većina uleme na ovoj strani. On i još neki učenjaci koji su ga podržali. Često ga podrži njegov učenj Ibn Kajim, često ga podrži ovaj, imam Šaukjani i današnji učenjaci Ibn Bazi, Ibn Semini, Šeh Albani i drugi pa podrže ga često njegovim fetvama. Nađete da je većina uleme kazala nešto i on kazao suprotno tome i odmah ti spomene 15 argumenta. Argumenti, znači ti samo čitaš, kažeš, ne znam, ne mogu biti pametan. Ovo, ovo je nešto na što ja ne mogu odgovoriti. Ne mi, nego ulema. Pa tako. Spomene, kaže, suprotno i odmah ti dođe sa argumentima, znači da samo stojiš i da kažeš, Allahu, dragi, kakvo je ovo nadahnuće od Allaha, da tako iz ajeta, iz hadisa izvlači, iz općih ciljeva šerijata izvlači dokaze, da ti nakon toga kažeš, pa dobro, kako drugi učenjaci to ni? Allah jednom da, drugom ne da. Ne mora znaš da Ibn Taymi uvijek u pravu. Pazi. Jer danas ima, hoće se kazati, imaju nekakve tamo vehabije, e, bile su vehabije, sad su selefije, a u budućnosti teroristi, koji kad se spomene Ibn Taymije, kažu to je gotovo, to je, to je, to je tavan, gotovo. Nije tako. Ibn Taymije nije melek. Ibn Taymije može pogriješiti. Ne mora znaš da Ibn Taymije uvijek u pravu niti Ibn Kajim, niti Ibn Bazi tu se mi, niti Albert, niti bilo ko drugi od selefijske uleme. To se ne znači da je, da je on nepogrešen i sve što kaže, to je završeno. Nije tako. I riječ Ibn Tejmije nisu dokazu šarija. Da kažeš Ibn Tejmije tako rekao i ne pitaj dalje. Ma pa neka je rekao Ibn Tejmije. Ibn Tejmije se, rahimahullah, tala poziva na Kur'an i na sunnet. Ali ako želimo biti nepristrasni i pravedni, kada pogledamo u fetve tog čovjeka i, onoga, i ono što je pisao, kažemo ovo je insan nadahnut od Allaha, da radi i, i on što je uradio za islam kada je stao, znači odbrano islama i imam Ahmed, rijetko ćete to naći Ebu Bekra na početku islama da je neko uradio e, i da je stao ovaj. i zato je e, Ibn Taymi je trn, trn u očima sve jednog novotara, bilo koje vrste i boje i dimenzije, kad spomeneš Ibn Taymiju, u njega se pođe krv, led, to već mora ovaj, zagrijavati tijelo, ledi mu se krv, zato što je šeho sam došao i srušio, znači, njihova objeđenja, njihove novotarije, znači, minirao, minirao ih, znači, u temelju. Da nikad i više ne mogu graditi na takvim temeljima. Rahimahullahu ta'ala. A ni prema kome nikada grubio, nije nikad riječ jednu nije kazao, kojima, ko, s kojom je nekoga uvrijedio. To je čudno. Jer ponekad čovjeka dođe koji dolazi i hoće ti, hoće ti ono što je jasno, jasnije nego dan, hoće ti to staviti pod kapu šarijata, ponekad da čovjek uvrijedi. Kada tako? Ti nemaš razuma. Ili ćeš mu kada, neki način da govori. Ibn Tejm je, rahimahullah, da to nikada nije uradio. Svaki mi je lijepo razgovarao, a znači kada ti govori, osjetiš da mu kožu dere živo. Odera ga. I njegovu notariju i sve što je radio. Nikome na... Čak jedne prilike kada su sufije ulazile u vatru, mazale se žabljom mašću, pa uđu, u, prođu kroz vatru, ništa mu ne može biti. Kažu, hajde, kaže, hajde se okupamo zajedno, vi i ja, i kaže, ućemo zajedno u vatru. Okupamo se, tako, na četkanje, na ribanje, i nakon toga ćemo zajedno, pa ko da izgori, izgori. Ovo ne može Allah mi kazati, nego insan koji je ubijeđen da je na haku i na istini i ubijeđen. Ja, možemo mi, jel tako, kazati, hajde vidimo šta će se desiti u budućnosti. Ali hajmo zajednički ući u vatru, pa da vidimo ko će izgovoriti. To ne može kazati nego insan koji je ubijeđen da će ga Allah pomoći zbog istine koju nosi i svjetla imana i ubijeđenja koje ima u svome srcu. Ono što govori. Uprotiv da imao koliko je zrno gorušice sumnje, ne bi smio šta kazati. Šta da je neko njih kazao? Hajmo. A mogao je reći tako? Hajmo. Ajde da uđemo da vidimo ko će izgovoriti. Pa je šehol islam ibn Taymiye svojim znači, fetvama nema sumnje reformator islama i pričati, znači pogrdno šehol islamu i betemi, znači, znači ovaj, a, pričati pogrdno islamu. Mm -hmm. Jedan je šeh, pričao, čuo sam ga, jedan naš šeh u Jordanu. Kaže, ja sam jedne prilike, kaže, došao na hutbu, sjeo, kaže, kaže, počeo čovjek pričati, kaže, tema današnje hutbe je, kaže, Ibnu Tejmije. Kaže, alhamdulillah, alhamdulillah, fino da se govori o, je tako, Ebu Hanife, Malik, Šafija, naša ulema da se o njima priča. Jer ako ne budeš pričao o ulemi, onda će ti dolaziti, onda će se prišto Ibnu Arabiju. Tako. I o njemu sličnima, koji su ljude odveli u zabludu. Kaže, pa čovjek pođe pričati, kaže, samo kaže na početku, da odmah on na početku to zapečati, tako, kaže, Ibnu Tejmije kafir, Kaže, pa je, kaže, siromašni Allahov rob misli na sebe, taj šeht, kaže, došao ga je, popeo sam se na mimber, kaže, uhvatio ga, kaže, jednom rukom za vrat, drugom za leđa i kaže, bacio ga s mimber. I rekao, kaže, tema naše današnje hutbe, a on je čovjek koji pamti, znači, kada priča nešto, imaš osjećaj da je on to pripremao, ne znam, tako mu Allah dao pamćenje, znači, da uvijek ima podatke, znači, da ih uvijek može kazati. I kaže, održao sam hutbu sahat vremenom i mnutejmi o njegovim fadiletima i vrijednostima. I kaže, nakon toga mi kaže jedan dedo, kaže, a jes, kaže, ovaj, neotesan, taj prvi. Kaže, kako je, kaže mu, kaže, ja znam uvijek da se spominje, ja znam da se od uvijek spominje, kaže se šejkul islam Ibn Tejmije. Ibn Nasir Dine Demaški je napisao dijelo koje zove Redul Wafir. Napisao dijelo, on je od devuče, u Leme 9. križarskog stoljeća, nakon da će šehovi sama Ibn Tejmije do stoljeća, on je napisao dijelo u kome je spomenuo preko 80 alima u vrijeme šehol islama ibn Temije i poslije njega koji su, koji su mu dali taj epitet šehol islama. A to je od naj, najveće znači, epiteta ovaj, koje može jedan čovjek dobiti. Da bude prozvan šehol islama. Što su prozvani? Razno razni su ljudi prozivani kroz istoriju islama i mnogi oni zaslužuju, iako mu nije to bilo, znači, taj epitet nije bio njime prozvan, ali zaslužuje, znači, da bude, da ga dobije. Pa je šeholi sami unta imije vraćao kada je u pitanju, kada su u pitanju ciljevi šarijata i pravila šarijata, bojim se da, da nema puno ljudi poput njega. Da nema poput ljudi poput njega, znači poznavajući šta šarija traži od obaveznika i kada se može dobiti olakšica i kada, kada ne može i čemu šarija teži tu kada uzme šeholi sama Ibn Taymiju, on ti je dovoljno. I zato kada se pogledaju, znači njegova djela koja je pisao, i kako je nastupao, znači vidi se samo pozivanje na Kur'an, na sunet poslanika, sa osim na praksu ashaba. I to je islam, znači, koji će uzvišenje Allah biti zadovoljni. Neće na sudnjem danu uzvišenje Allah primiti od ljudi islam, osim ako je bio vezan za kitab i za sunet i za praksu ashaba. I svaki islam koji nisu poznavali učesnici bedra i desiterca obradovanih i oni koji su bili oko njih i tako dalje, to Allah nema sa islamom ništa. Nema sa islamom ništa. To samo može biti zabluda. A nikako ne može biti, znači, sastavljen dio islama a pa da se Allah smiluje šehol islamu i temi koji je svojim trudom znači osvjetlao a, a, islamsku akidu i, i fik i Znači, sve o čemu je govorio i pisao. Ibn Hajar kaže, sve mogu kaže, razumjeti da Ibn Taymije kaže pisao i da se sjeća ajeti svakako jede hadis. Kaže da se sjeti hadisa kao hadis i da ga spomene u celosti. Kaže, to mi nije, to mi nije kaže, nejasno ali mi je kaže nejasno kako može sjetiti se citata iz fikske knjige i prenese ga, kaže, kao da ga vidi ispred sebe. A, jer, pazite, braću, nekada nije bilo ovako knjiga, ali tako ovaj, da, da, da, da se ovako, dobro, ove se raspale, a to što su, vjerojatno, ovaj, slabija štampa. Ali nije bilo knjiga da se štampaju, nego je bilo napisano manuskript, neko rukom napisao i ti ti imaš tamo naredano, ali tako ne možeš tako sitno pisati kao mašina. Naredano, dok to nađeš, dok slomi se. Nije bilo lako tako. I zato recimo e, e, e, naćite imame da nisu nikada, e, kaže se za, za, za imama El Bejheqija, da nikad nije vidio sunan Tirmizije. Ibn Hazm rekao za Tirmiziju da je mečhul, da je nepoznat, anonimus. Kaže, ko je taj Tirmizija? čemu vi pričate? Kakav Tirmizija? Kakav je Boa Isa? mečhul kazati za Ebu Isa, da je mečhul, pa nije bilo toga kao danas. Knjiga dođe, prevede se, je tako, s jednog jezika na drugi, pređe s jednog kraja na drugi kraj, samo se pošle tako e-mailom, PDF formatora je tamo otprinta, sutra dan 3000 komada već u prodaji. Nema toga. Hoćeš imati, šeh Albani je sebi prepisivao knjigu i ja ulomi din sa opaskama od, od Hafiza Irake. Morao, prepisuje knjigu, rukom svojom. Znači, Moraš rukom prepisati. I sjećam se kad sam bio kod šeha Albani, jedne prilike kad sam sjedio kod njega u kući, bio sam ja i još dvojica braća, smo došli, sjedio ovako na stolci i ovako je stavio ruku desnu preko lijeve, rahimahullah, i ovako priča sa nama, a ovako mu desna ruka radi. E ovako. E ovo mu je pod kraj života, ovako je mu je ruka radila. Nikako nije mogao više sa njom, nije mogao kontrolisati od pisanja. Pa si morao prepisati knjigu, nema toga, dođeš dođe za 15 maraka, kupiš knjigu koju imaš podataka, kada bi naučio, prozvali bi te Alimu. Nema toga. Kaže, kako se može Ibnu Tejmije sjetiti citata tamo nekoga koje je neko zapisao, zabilježio ga, pa ga... Allah, odavao da rahnuć, da pameti. I zato kada napiše neko dijelo, a, kao što je napisao dijelo Esarimul Meslul, ovaj, a, e, Isuka na sablja, ili u kojoj kome govori o propisu psovanja poslanika i vređanja poslanika sa osvrame i u drugim tematikama. Zato je rekao Ibn Hajar kaže, sve mi jasno, ne, ne može biti jasno kako može da, da, da, da se sjeća znači, citata i riječi izjava i sam slučaj. Rahime Allah. I zato kada su požurili jedne prilike, požurili učenjaci Ibn Mahlufa njemu da mu kažu, kažu, pitali smo, kaže Ibn Temiju i kaže, ne zna hadis. Eto ti, vidiš da, i njemu zna promać, je tako? Pa im kaže, on je ovaj, učitelj, koji je bio, nažalost, jeli, ovaj, nepretenski, ovaj, usmjeren nastroje prema šehu Islamu, kaže, kaže, hadis koji ne zna imate ime, to nije hadis. Posvjedoči mu onaj koji, je tako, s druge strane, kada te neko posvjedoči, onda znaš. Pa smo mi ponosni na našeg šeha Islama i Brutemiju, a šeha Islama i Brutemije nije melek, nije ne I to je, znači, menhe, menhe džehlu sunneta kada je u pitanju ulema. Ulema ima svoje mjesto, neprikosnomeno, znači svetu, ne smije se vrijeđati, ali niko od njih nije, znači, nepogrešiv i opet se na kraju vraća sve na izvore, znači širijat. Jesu. To bi znači bilo o ovome pitanju što je šehol islam ibn Taymije znači odabro kada je u pitanju znači dijete da ostanu znači da ostanu Dobro, ovaj, da samo uspijemo završiti, ostavimo još nešto malo, ovaj, nećemo dalje, ovo šeho sa ovim temi treba posebno govoriti. Tom čovjeku blagoslavljenom treba posebno govoriti, pa ako nam malo lakša i neprilike iša od nama napraviti posebno predavanje o njemu, to je, to je velika stvar. A što se tiče djeteta koje je iz braka gdje se roditelji proklinjali, gdje se međusobno proklinjali. O tome smo spominjali, propis proklinjanja smo spominjali, tako, o tome smo uopšivno govorili. I spomenuli smo <clears throat> a, da nema nasljedstva između djeteta i babe koji je prokleo njegovu majku želeći time dokazati šta? Da nije njegov, da nije njegov djete. Znači tu nema. Jer on je tada odrekao se znači o, očinstva i, i ovaj jeli <clears throat> pa se time znači prepisuje, on će biti tada pripisan majic kako je došlo u hadisu, sehla i brusada i o tome smo govorili opširno da se sad ne vraćamo znači na istu tematiku. A što se tiče majke, a, znači, među njima ostaje, znači, nasljedstvo. Jer ne može majke, tako, majka je majka. Zato se nikad ne, ne, ne odi sumnja oko koga. Oko majke. Uvijek je, znači, babo je taj uvijek koji je problematičan. Tako. A oko majke, znači, ne odi ili nikada, zna se ko je majka. A, da li će nasređivati, znači, rođaci koji nisu, nije znači nisu od sabul porud i nisu od asabe, oni koji su nasleđuju bez a, onoga a, određenog udjela, ako nema ove prve dvije skupine, nema sabul porud i nema asabe, da li će dalji rođaci neki koji će nasleđivati ili te pare idu a, u Bejtul Mal, oko toga, znači islamski učenjaci imaju različite raz, mišljenja. A, tako da, kaže, ima Malik i Šafija, ima Mahmed, i učenjaca Hirijske pravne škole, i to se odvorao neki ashabi, da takav imetak ide u Bejtul Mal. Ovaj, da takav imetak ide u Bejtul Mal, e, dokazujući to ovaj, da uzvišenje Allah nije spomenuo njih, nego da je spomenuo znači, skupine koje nasleđuju, nakon toga oni neće nasleđivati. A, druga skupina islamskih učenjaka, između koji se Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, i po jednom mišljenju. To je, mezeb, to je mišljenje u mezebu imama Ahmeda. Ja tako, od imama Ahmeda imam ponekad više mišljenja po određenom pitanju, pa po pet, šest ili više mišljenja od toga. A, I mnogi kasni učenjaci od malikijskog mezeba i znači iz poznih generacija i šafijskog kažu da će nasljeđivati wa ulu l'arhami ba'du meura bi ba'din fi kitab illa. A rođac su preči jedni drugima, ja tako, po Allahovoj knjizi. A, Znači, ovdje razilaže među islamskim učenjacima. Allahu alem, znači, jedno i drugo mišljenje nemaju jasnog argumenta na koje bi se mogli poznati, ali bit će prije da, da, bi, da će nasljeđivati, znači, našto u vremenu kada nema, gdje nema Bejtul Mala, znači, da, gdje nema te, znači, jeli, muslimanske, znači, kase u koje bi, znači, išao i metak, možda će biti preče podijel taj metak, znači, onim koji dolaze nakon toga, iako nisu bilo da sebe. A ovim bi završili, znači, poglavlje nasilnog prava, koji je autor nešto nije puno ovaj, širio se, znači, ovom poglavlju, spomenuo osnovne stvari, zato što izučavanje ovoga poglavlja, znači, treba a, jedan temhid, znači, jednu pripremu, pa nakon toga onda da se, znači, da se osnovne stvari uzmu, ono čemu smo mi govorili od prilike, jeli, ko bi mogao nasljeđivati, ko ne bi mogao zapreke i slično tome, a nakon toga onda se ulazi, znači, na to i nadograđuje se, znači, po pitanju jeli, nasljednog prava, jer je to pitanje koje treba puno, znači, pamtiti. Znači, treba, kod njega treba pamtiti. Nema puno razumijevanja. Nema puno da ti sad nešto... Ra, izla, trebaš pamtiti pravila. Jer to je, znači, ovo je od pitanja koje je u vrijeme Ebu Bekra i danas isto. Nikakve razlike. I ostaće do sudnjeg dana isto. Pitanje znači o kome nema čega. Da kažeš, novo nastala pitanja po pitanju nasljednog prava. To takva pitanja su ovaj više ovaj iluzija nego stvarnost. To može biti određeni i metak, porijeklo i metka i ta određena stvar da bude u porijeklu i metka problem, ali samo nasljeđivanje, kako je u, kod Ebu Bekra bio, je tako, Amidža i ne znam, i, i, kako su bili braća i rođena i nerođena, tako je to isto vrijeme, znači ništa se po tom pitanju jeli, ne razlikuje. Pa je to, znači, u principu, znači, isto i ne, ne dešava se, znači, to nikakva promjena.